Derbien eh, garaia dela errandita ikeldu den astean Aviron Beo rugbian eta Ostiraluntan futbol derbia, Euskal derbia jokatuko da. Bilbon, tokiko atletikek Donostiako erreala errezibituko du San Mamesen, bi sustengatzaile gurekinan. San Aire ah, Bizkaitaren alde, atxaleon san? Atxaleon. Eta Gipuzkoaren koloren defendiatzeko pantzol zumendi atxaleona? Atxaleon. Eta bi eren partian itxasalderat eramanen eh, gaitu zuaitz Ostolaza, zuzira surf erakasle atxaleon. atxaleon. Bai, Eta hori tarazten dugu, galderak egin ditzazkezuela, gure gomiter telefonoz, deitu zezen bakiuntarat, 0 bost, berrogoita emeretzi, berrogoita emeretzi, ogoita amak baterat. Eta finitzen ere joko bat eginen dugu, eman kizuna bukatu baino lehen doni bane garazin, iraganen baita ostira pilota partida bat egoaldeko edo ez agas egoaldeko, ipartagaldeko bat izanen baita. bihar jaratxian beraz doni bane garazin, xala titin merino, partida horren ikusteko, txartel bat, jokoetan, Sarri, futbolian ezan bezala, bere ala hasiko gira entzule baten eh, galderarekin, eta ege joan den hastean eh, berdinketa bat egin zuen, pundu bat hartu, behinan, xailkapeneko eh, segaren lekurat igozen ala ere upatu, bazen bultia bat etzela hainongi izan, dio entzuleak denuek zen gara jaren gerostik hain Europako koparentza xailkatzeko gaitasuna ote dute aurten suri urdinek, bepantzo, zuri egiren dauzugu, galdera hori? Ba, hori deia, bukaran ikusiko dugu, ba, momentuz bai, zenta hor dira, baina eh, gero ene eh, ikusi behar da, zenta da, xalkatu, eta gero heldu den urtzian ez egiten duzun. gaitasuna xalkatzeko, ene ustez, hainitzek badute, gero, aritzeko Europan eta ligan hori da beste afera. Ene ustez, erreara bezalako, talentzat, me, hori, behar da, aspiratu, izten da. Atletik, eh, eri pentsatzen duzu, pixkat? Piskat? Ez, egan nahi dut, bai. Egan dut... jazko sasoinaz. Bai, bai, bai, bon, ba, bai, nik uste dut bai, ez, me adibidez nik uh, jaz egiten nuen eta hainitz uh, eh, kesatzen ziren zen, eta jaten berzera dena zure alde. Xantza, eh, ongi jokatu, eh, aurten nik uste dut hori baduela egerak, badu xantza, on, ongi jokatzen du, eh, idabazten duzu bartzuran aurka, egan nahi du bauzula xantza, eta ongi jokatu duzula. Zenta, espainin badira biak juntatzen, eh, behaz Manchester, ze nola jokatu zuen atletikek Manchester kontra, behaz de Manchester aurten. Mm -hmm. ustez, eh, bon, voilà. gure tokia da, E, pasatzea ogoita amak jardun aldi, eta gero, ea, aspiratzen alduzun e, eh? UEFA edo BEM txampiontza, txampiontza bi puntura da, Malaga kanpoa uste modute. Helburuak hautatu behar direla, memento batez. Jaz, e, hiru lehiaketa jukatu zituen, ongi bo, xapelketa, Europa Liga eta atletikek, emaitza finitzean be, garaipen, eh, ba, garaipenak izan dira, baina titulurik ez, eta akitu zen talde hori, bez, pentsatzen duzu egealak, ola, olako goza gertatzen balitz sasoin bukaeran, ez, autu batzu egin behar alita izkela? Ezakit, baina eh, ezakit, nik eh, nien izo <laughs> profesionala, baina, pentsatzen dut... Sustan bezala. Bai, bai, pentsatzen dut, behar zula prestatu ekipoa ezberdinki, zenta eh, zu pentsatzen bali mauzu, baitu zula bakrik amabi edo amairu edo amalau jokalari eh, jokatzeko, ez du balio pentsatzea, jokatzea dena ezin da, eh, ezin da, atletik ekerea iaz bifinala itaitu, ditu, me ligana amargarren edo ola, bukatzen du, ez da ere, egan nahi dut, bizik izaila da, me hori da diru afera bat, bauzularik diru hainitz, <laughs> badituzu gibel, gibeletik, beste amar uh, eh, jokalari, uh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, pasta edo zimenta ona. Abisten da. Baina eh, pa, Parixen gertatzen ari dena, eh? Bon, eh, lehen dira, baina eh, alare ikusten dugu, talde kirol bat da alare futbola. Bai. Baina, pa, me hartzen bali maitu zu olako adibideak, adibidez Manchester City. si du bai, bai, bai. Katarrikoak din dira, dirua ez ben ez da bere emaitzik, ere. Ez, ba, emaitzik, bon, aurten ikusiko dugu, zeinen dutena Mm -hmm. Xana, zuk, zer diozu realaren garaionaz, Kontent? <laughs> Bistan da content dela. Biziki content. Biziki content eta kuraia hon. <laughs> Iraun behar bat eh, jadanik sasainuntan diren postuan, hori hori ez da egisa. Eta, ara, ejan den bezala, aldu den urtean, e, ze, ze aspirazio izanen den, ze ambizio hori kudeatu beharko da mediku honak ere atxiki eta ikusi segi aitzina. Bai. Mm. Eta atletik egoak ez hartu zen, <laughs> ez eta <laughs> patzen. Aitz, zurekin ez fai dugu uh, eh, sari, mm. urbitzite mikroratotoi, bai. Eta zuk futbola segitzen duzu? Uh, bai, gustatzen zait ikustea, baina gero oso barnetik ez dut segitzen ez. Ez, ez duzu talderik, hola... Bai, beti realekoa izan naiz kulturalki, mhm. etxean, Ez uh, atletiken kontrakoa, hori ez. Mm Hor, realekoak jaitxe zirenean batzu txalo egiten zuten, zama bezen. Eh, eh? Bai, eh? Hori, Ez gira horakoak. Ez da neure hola, hemen. Xan untxe irzei da, <laughs> Baina gero... Mm, plaza errandako alizira hola, pixkat lagunekin. Plaza errandako, bai, tipitan beti jostatu izan naiz. Jostatu guziak bezala, txapelketan eta hori. Baina gero, plaza errarintzat, suertatzen bada, me, bo, ez naiz, eh, mhm. horren uh, txeka ez. Ikuste guztien zait, ongi jostatzen bali bada. Eta reala, aurten... Ongi ari da, bai. Ia da, ba, plazerra hartzeko modua bada. Mhm. Bai. Garai Bai. Gara jona eh, Donostian, askitxaga eh, Bilbon, eh? eta jausteko lekua sei pundutan da, eta denboraldia bururatu hartio ikaran egonen dire, sigi susten gatzeleak zen? Be, ni ez ni salare hain ikaran, ohono ez, biztan da postu untan baliz atletik uh, bi hilabeteren buruan bon. Zailtsago izan zela, jasaiteko, ba, jokolarien dako ba, sustengatzailen dakore, uh, eh, gero, ara, alare, egelatiboki, obeki haidira azken uh, asteotan, atletikikoak, Malaga inkontra, bon, galdu dute joan este burian, alare, ez dira izan, etzen espainolen kontrako bezalako partida, katastrofiko zena, uh, eh, bielsak ere aldatketa tipi batzu egin ditu, simbolikoak, uh, atezainak ere pagatu du, azkenean. Uh, <laughs> Nire utxagarretxo ditutu, gehizoa. Lau hartzen ditu zuerik ez da, ez da, ez da, ez ez da partida baten kontua, badakizu errealki realki. Eta eh? ze matxal batu ditu aurten, adibidez, aurten. Ze matxal batu bai, aurten. Partiduak bat eta utxi da ziutenak eh, adurizen aukera bakararekin, sartu, bai, bai maiorkaren kontra, izan dira bi edo iru partido, bos partiduren gainean, hor, pixka bat gora intzutelarik begiz berak salbatu ditu. Gero, egiten egin ditu kada ba- bai. baina begira zazu atletiken defentsa, Est-ce que da, bi partidotan segidan berdinak, eh, ez dakiz zer egin, eh, behin laport, behin gurpegi, behin ez qui nord. Ez, hori xego da atletik umezurz gelditu dela Javi Martinez joan denetik zein eta bazituen bi, gaitasun lehena zen eh, lidera zela eta gibeleko sektore hori biziki segurtatzen zuela eta gero bielsak proposatzen duen jokoarekin ah, behar duzu balona albezain fite atera eta hori Javi Martinezek bazuen gaitasun hori eh, erdilaria formakuntzaz eta hori bazuen eta aurten ez da olakoik, eta eh, olako jokoetan hori da giltza. Eta aurten ez dute, ez dute lortzen ahalu zain fite hori eh, zeritera, eta nekezien gero fite bakitzen dira, eta zaila uzaie gero konkretizatzea dituzten uh, aukera Iduriz Javi Martinezek ere bere lekoa irabazia du uh, Muniken, ah, bai. denbora pixkat normala eh, kitzeko, baina Iduriz eh, jokolari importanta da ah, bai. aurten, merda behar da, <clears throat> Pagatu du eh, minikek, untxa, baina eh, entxorazze balio zin. Oaxa bai. e, induzu, eh, atezainari buruz, Iban, zure lagunak, eta atletik zalea, e, gintzela ikasken aldean, pantzu behar behar zira, berak salatzen zuen, ere iraizo zen, ez jarrera, iraizo, ez zela, ezin ordezkatia, behar zela, behar behar gehiago kanbiatu. Baina, badu aspaldi, Gana idut ez da azken uh, bi afera, joan den urtean urte hasieran iduri zuen e, eh, iribar bezain hona zela eta arsenalera joan entzela, eta <laughs> me bai, ala da, eta gero, a, me bai, arsenalek nahi zuela eta zakitzer, eta orain, ni ados naiz, egin ditue ikusi ditut eh, partiduak eta ikusi ditut egin dituen kagadak eta nahizun guzia. Baina, hartzitu zularik berrogo sei gol uste dut, bakarrik azkenak hartu ditu ge gehio Ai, ez, ez, ez da ate nik uste dut Be, gero ez dakio dena, gero ze jarrerarak usten duen bagnean ere hori ados, ados, baina nik, nik ez eh, dut uste bieltsak jarri du, eh, eman duela mm, noetzen da Jaul. E, jaul, eh, berak eh, nahi zuelako. Zenta uste dute, jasan ezina izan entzela bestenaz e, e, iraizu, ne, iraizu zentzat, zenta gero eta jende gehiago txistu egiten zion. Omen nik uste txistu egiten eh, jokalaria izan. Katedrala batean. Katedrala batean. Baina gauzak eri dira aldatzen, jorenterekin, orain iraizu, kasu, eh? Baina adibidez, joan den aldian, e, susaetak baitu lau aukera, ez du baino ere maiten. Ez. Eta, hori da, gero, gero, gero, zainak ere, bere biziko bat partida du, kristoin uh, eh, egin ditu. Zer dautzut, lehen egan dut, behar zira ongia izan eta xantzaukan. Ez duzulari xantzarik, eta me, eh? hura da. Gero, de, defentsa, biztan dena defentsa haula, eh? baina jokolariek diote prentsa horrekuetan ondotik, aukerak ez dituztela gauzatzen, mm direla, bon, badera ere, bon, defentsa, gehi, atakan ere, bez, eh, hori da, pixkat eritasun bat, eta, et, sendatz, orta, ortaik Eta durizek baitu amaikago, ale? Ez da, ez da, txarra, eh? Ez, ez, ez. da, Da, garen eh, gole atzailea edo bos garena, eh? Hain itza aukera baditu, atetikek partidetan? Ha, ah, nik etxe dut, alare baditula, hmm. eta partikulazki azken asteetan hor jokoa berriz untsa, iduridu unsa hori ustatua duela berriz, eta lehen eh, partia maino fitiago arribatzen dela kontrakoaren atearen aitzinera. Behen gero, konfientxa da, bagi belean baitzinean den gauza da, konfientxa erdialdean eta ukaitean dituzu taktikak eta salbatzen zaitu, me e, aurrelari batek edo, defentsa batek edo, atezain batek, konfientxarik espalima du, talde guztia izorratzen du, eta hori da mm. taktikaz aratako duen gauza bat, eta nik uste, nik dudak dituta aurten, ez dakit ze, edo bielsak talde hori ez duela gehiago kudeatzen al, ahun galdua dela, edo joan den uh, finala galduetatik, konfientxa ezin berreskuratu direla jokalariak, Mhm. eta ez dakit. Ezin da antziala ere uda hontan eta pasaden guzia, gana uh, eh, Javi Martinezekin eta joren telekin, bai. filtrazioekin ez dakit girua ongi usteltzen lortu bai, dute. Bai, ez dakit eh, zinez, no, bai. uste dut. Eh, dugu, eh. zegertatzen bezala da. Oida. <laughs> ez, baina gana nahi dautzut, erraiten aldute nahi dutena, erraiten aldute bai, ez, ez, ez du, ez du influentziarek, baina nun baita. Ah, ba, ba, be, ez ez dakit eh, nik dutan filma bat egin edo, behan jakindelarik Llorentek Juventusarekin uh, zuela, iduritu zait taldean umait askatu dela eta hor da deklik eh, bat bezala izan eh, urtahilean. Jak, jakin, eh, ez dakit norek etzekien Bilbon, fe, etzekienak, ez dakit irakurtzen edo baitu belarrek tapatuak, edo bat, eh? Me hori... Hori badakizu ofizio. Hor da komunikazio historioa bai, bai, ofiziala delarik, segur zira, bai, entrenatzaileekin ere gauza bera da. Baina, begira, nik, nik uste dut egin dutela, kriston, me, kriston petioa, jorenterekin, da, ez dute saldu, egin dute, ez dugu saltzen zenta bere behar bat dugu, gero ez dute erabili, eta egin dute, entxatuko gira, e, eh, mhm. ala ere, eh, berak iritzi zaldatzea, baina kakabota diote. Bai. Gara dut, iru gauza gaizki egin dituzte, ez dute dirurik aterako, bere, bere maila, zenta jorente da biziki jokarari ona, ez dute erabiltzen, Mhm. eta duri zongi da gainera. Eta gainera, e, nik ustut, irudi biziki eman dutela, zenta eman jendea, aurke izatea, duela iru ila, afean, eh, ira ila intzin, afean, eh, ekainean, bai. jenko batzen. Eta... Ados, ados ira horrekin den. Bai, beren, gero, ara, liorenten jarrenarekin ere nizak junta ados, eta ikuste, ikusiko dugu zain izanen den galtzalerik handiena. Liorentek ere hori du sasoin bat pasatzen, Ez da, hain gaztea ere, bai... Eh, urte. Bai, bai, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, eldu den urtean, eh, Juventusarekin, eh, italiako futbolak galde egiten duen, e, fisiko mailarekin, e, eh, sasoimat pasatzea eta ez kolpatzea, eta kolpatzea malimada gainera buruan ez da biziki azkarramutiko hori. Maz, bate. Baina uste duzu, e, ni ados nizurekin, o, alde jore enterentzako, uste bai. duzu, e, irudiona emaiten duzula beste jokalari egin nahi du. Egin nahi du, jokalari batek berdu lehtu atletikera iristen delarik, Hai. Betirako dela, bestela, joan bestela, adibidez, liorente bezala nahi balima egin, ebe puni izanen dela eta sasoi bat txuriz pasatuko duela. Bistean, mesua iduritzen zait, aski miserablea, behar dute pixka bat... Malestruka lain, da, malestruka. La, lainotik jautxi, mundura, perriz, izonekin bai, eta bai, emaztekin hemen. Ma, aldi berean malestruka da, behar gero, e, ze behar dute aizan atletikeak... Txaldu, eh, e, nahi du bai. joan, txaldu, hartu ogoi kilo eta... Ogoi milioi, zu! Bai, bai, bai, bai. Irailan ogoi milioi. Bai, bai, eta... Eka inen zero, ez du jokatu, ez, du, ez hiru gol sartuko aurten. Bai, ados, be, jokalari ere, eta ez, be, gero, gero zer, zer behar duzu, arsenalen bezala, talde bat ezin osatuz, ez palima autoritaterik eh, finkatzen noiz bait. Be ez da autoritatea, hor, er, emaiten duzu freno bat, behar baitorkizunean, beste norbaitek, pentsazazu, balima jokalari on, on bat, errealean adibidez. Hai. Eta lortzen bali madu atletikek e, eh, fintxatzeko eta berak pentsatzen bali madu, pinez, me, nik hortik joan be nahi bali madut batez, hobe dut itxoitea gehiago, eta joita direk beste nola eh? ba, Gero, eh, izan da zuzen daritzaren utxa intxugaze, komertxio mailan nahi zuen izigarrikari osalu jorente, ah, eta bai, bai. bestiak barrian ez dira urdinak, <laughs> erriko maneran, eta utzi dute, eta bo, haipatu dugu janik petio hori, eta huai pagatzen ari da atletik, amalau partida geltzen dira ala ere esapelketan, ba, luzia da, eh? amalau partida, edo zoin gauza gerta hitaike, e, eh, pantzo eta ogoita lau partida jokatu, realak ogoita mazazpikaintio, salbatzia, o, berroita iru pundu aipatzen dira beti, berroita ba, salbatzia. Berroita lau. Agirre gote ba, Ez ez, eh, guai espalima dira salbatzen, zinez? Eh, <laughs> baina nik beti erraiten dut, ba, berroita lau eta ikusiko, baina baituzularik oita mazazpi edo, oita mazazpi ituzte bakirik? Bai. Bai. Hoita mazazpi eta... Atxaldentako eskena bere ditu. Kaso, kaso. ez, ez, ez. Atletikeko zuzen aritza bezala, kaso. hoita mazazpi, behar zira hasi pentsatzen, hamalau partido faltan, bakarrik etxekoak, eh, bainan kasu, eh? etxean badute Valencia, Malaga, Real Madrid, eh, kasu. Mhm. Bon, erran duzun uh, eh, xantza bazela, jokoa ona zela, bai. montaineren... Uh, eh, Kampora. <laughs> beti. ah, bai, bai, ez dut ikusten al. auto honak egiten ditu hor? Ez. Eta bez... Le, levanteren, levent, levanteren kontra, etxean, jokatu du Markel Bergararekin, adibidez, dela defentsiboa, eta badu juben pardo, ez dut ulertzen zerretik etxean ez duen jokatzen berarekin. Mm. e, jokatu du levanteren aurka, kanpoan eta hor etxean, kanpoan jokatu zuen Griezmann, aurrelaria, aurrelaria eta hor bera, horrek zer nahi du. Nahi duela lurretik eta erretik pasa, abiadura baliatu zen, eta hozu zezen bat bai deitzen dena, eta akatzen <laughs> zaituena, agapatzen bazaitu. Hmm. Ebe zeiten dute, balo inguziak, bandatik eta zentroak. Hmm. Efe nahi dut, hor, hor ba, agindua bada, eta berak du egiten ekipoa, eta gaizki egin du. Eta orain, e animalia dena egealean, eta dena aldatu dena da hilaja bendi, defentsa aintzinan ari dena, baina defentsa aintzinan ari da ez montainiek pentsatu duelako emanen dut jajamendi ona baita hor, ez ez, beste bi hogaizienak zauritu direlako. Hortako ari da hor, guai zinduken du. Ez berak ere santza Berak, xantza, ez, e, e, lur desen izan da, berak. <laughs> Hala ere, e, batzu egin zituen, frantzian zelaik, ez dako kentzen ala, ere, e, e. bulonekin egin zuena, botaliti, ez dako paratzen ez, ez, baina... Ba, ez, me, ba, e, e, begira, ekanen du gauza bat, e, mina egiten dit, baina <laughs> jokatzen du e, e, ongi egealak, montaineri esker, eta dituen ah. jokalari, biztan da. Azkenean, be, bai. Be, baina, be, biztan da, baina e, ez da bakarrik e, entrenatzaile bat, ez da bakarrik baditu deia jokalari batzuk, badakitenak jokatzen, eh? ez, ditu hartu zerotik jokalari horiek, eta je, bai, da gehiago, da talde bat... Eh, montaineri ez da zerotik abiatzen, pantzu. Ez, baina, oh. da, Talde bat... Egi entzutean, iduridik... Eh, talde baten kudeak eta... Garaziko kleba entrenaturik heldu dela reala entrenatzera. Estiatu hori ah, ba, iduridik Iduri, menu... Eh, garazi nu ez da <laughs> Ez, daki talde bat kudeatzen. Ez daki. Neretako. Ez ah. ez. Nik espiru taldatuko utela. Eh, eta horoko hori, ez, objektibuki, gauza bera pentsatzen dute? Ez, me, susten gatzai, eh, susten gatzai dek, eh, aldat, arpidetuak, eh? A, ah, bai, arpidetuak duela, duela lau hilabete nahi zuten uh, eh, iru lau denek bota, edo gehiok, eta guain uh, iru lau denek nahi zuten atxiki. Hmm. Dan, ah. uh, ora? Untsa, badituk ire iritziak eta atxikitzen dituk, untsa duk. Bistan da bez. <laughs> Laur den uh, onortan iz. ez diat erraiten hona denik. Nik uste diat, di, nik uste diat montaini salbatua dela zenta badu, badu belaunaldi bat, gutxitan eh, erripikatuko dena, eta gutxi atxikik edu, zenta, Erreal atletik ukan duen arazoa iaz, errealak ukanen du, eh? Aipatuko dugu. E, alare ez duk uste, Eh, reala untsari balima da, egan nahi du jokolariek bat egiten dutela eh, montanik proposatzen duen tak, taktika eta filosofiarekin. Eh, me biztan da, ma, me, jokatzen duten bezala ikusten duzu aurten gozatzen dutela, me biztan da baiet, bai, ez, ez sekulan egan jokariak ez dutela gozatzen jostatzen dutenean, inoiz ez Mm Nik egan dute, adibidez egiten dituela autu pila bat ulertezinak, me inork ez dituenak ulertzen, inork. Mhm inork. Me biztan da, arizelarik irabazten pasatzen da, eta iaz arizelarik e, gauza berdinak eginez, baina galtzen, ka, ez da kanporatua mirakuilu baten gaitik, tipo batek behirutan hori metrotik sartzen dorako gol bat. Ah, eh. Han pentsazak. Bai, hala ere... Bara ere nun behit, bai, batez, trebetzaile bati behar zako denbora pixka bat utzi. Eta behar da, ba, beste, beste ikus molde batekin. Eh? Eta horten biharren urtean, bere, eh, bere lana gauzatzen ari da. Ola ere pentsatzen alda. Espe, espero dezagun. Emiz bere abokata, eh? egiten du beste ah, Bai, bai, bai, me badakit, nik nola jendeak pentsatzen duen. Mm. Nik gauza da, nik uste dut zinez kudeaketan txarra izan dela, mm. ifranek ez dik jokatu minutu bat, iaz, Jokatuik, ik, me, me miseria bat, eh? eta urten, egun batez, eman du titulertiak behatzi partide segidan. Mm. Ez dakit zuzen ez dakit, me behar ba entrenatzen hasi da ongi, guai, mm. nahi du, urte eta pikutan ez dura fitxikin entrenamendutan ifranek e, agiretxek pasaitu erarik ama bost partidu sartu gabe gol bat, ez dakinik. E, badira gozatzuk, mm-hmm. Aipatuko dugu biztana derbia, ala ere ostira luntan uh, baita. Mm-hmm. Uh, liga, ligari buruz, Trenkatua ote da liga, Barça kiruton eta bospundu, Atletico Madrilek behogeita hamairu, bigarren eta iruaren Real Madrilek behogeita behatzi. Trenkatua da, San? Uh, enetako ba. bai? <laughs>

e, nik uste dut bartzenak badura arazo bat, entrenada, arazo bat. Zenta uste dut e, erraiten aldutena idutena, saltzen aldutena idutena, e, eh, Tito Bilanoma izaitea Ameriketan hartatzen, ez tik... E, egiten unek emaiten beti logikoena, onenak, baina urtero bazituzten itzultzen jokalari batzuk, ora, eta horrek emaiten zian zait gehiago. Mm. e, nahiko prebisibilea egiten nahi da, eta ustud Milanek hori ongi baleatu duela eta kasuin behar dute, egararen kontra adibidez eh, eman zuten ekipo osoa eta amasei puntura ziren Madridetik, mhm. Eta hiru egun lehenago Malagan eman zuten e, e, bigarren afen, hiru edo lau eta en, ustez Malagako partidua e, importanteagoa zen egeralaren abeino. Bai. Eta ez diat hori ez dut. Ez Guardiola ala ere bazuela beste Erden dute batzuek, bat munduko talde eh, talderiko beren haukan duela gordiolak edo zoin eh, tribetzaileak tribetzaileak gauza bera egiren zuela Partidua handietan eta beroetan festagit eh, urten ere zeltiken zelaian ere galdu du adibidez hmm. barzak, eta hor milaneko zelaia ere, bero beroa zen zaila, eta gero bada beti egiten duten autobusaren taktika hori, nik atxeman duen milaneko biziki untsal handua zutela taktikoki partidu hori Eta gero xantzaukandu Milane izanik. Xentzik bezala jaz. Bai, xantza bai, bai. lengola bada, esku bat, bai, bai. Eh, animalia. Animalia, ben... Eh, animalia, eh? Bai, ben... Eh, animalia. A, aspaldiz ginuen, baxa, oinza, oinza, olako zailtasunetan ah, bai, ikusi, eh? Bai, ni uste dut pixka bat... Eh, e, beti bezala, eh, egiten dute, nola, nola itzen da, fosmodesti. Fos xumetasun faltsua. Oida, oida, xumetasun faltsua, egzu, erraiten dute, ba, ekipondi bada, nik uste dut, ala ere, denek erraiten dute, Milan gaizki direla, bon, pixka bat obeki, bai, bon. Ah, ez, ez da, eh, betiko Milan, eta uste dut, nik ere, ala ere, ez tirara sartzen partidu hoietan behar luketen bezala. Ba- Bada urgulu puntiu bat, bai. Bai, bai. bai, bai. Agiriko, aurtengo behar bat jenkatoa, baina gero urbilean ageriko ah, barzako ekipa, ba, eh, nun bait, ez da beti goi-goi mailean ere egoiten alko, eta ostu bat behar bat, edo bat itzuliko da. Derbia, bi eta huts, joaneko partida atritik, um, barkatu, zata, <laughs> O partida hortan. Partida hortan. Usaina. Usaina. Ah, ah, Pantzo, zertan zen nagusi agertu gienik erreala. Horritzen zira partida ba, hortu Denean, bukatu zen bita hutsu eta xanek garen dautzu, lauta hutsu bukatzen altzen erretz. Bai. <laughs> lehen le, le partiduan denean, baina hor, eh, ez da gauza erdinea izanen, kusiko dugu, arbitroak uste, eh, golak sartzen direari kontatzen baditu, segurazki seguraski aldatuko da gauza. favorito argia da erreala. Biarko. Oh, Ah, bai, bai, bai. Argi, argi. <laughs> <laughs> Ez erraite, xumetasun faltxu erraite nire nez, justu lehenago. <laughs> eta, eta bieltzak egin dugu adierazpena prentxan, ara hila, hila partida dela, ostira luntakoa biztan da. Be, bai, nik uste dut bai, etzera. Alta, favorito ondia dela erreala, eta hila labiziko partida irabazi behar du, atletikek. Eta bai, irabazi behar du, hor, eh, hor, eh, denak irabazi beharko ditu, eh, zein hor, segitzen malimadu galtzen, ara, ja, ni konfientxia ez da ez da hobeki izanen eta ara, realaren kontra irabaztere biziki importanta izaiten da, jakinez ara, bizero galdu zela joanekoan. Batez ere gero, fen, or, gero, eh, galtzen baldin badute hor, zinez lagia da, zenta gero joiten dira sadagerat, eta osasuna hor dute. Bai. Hiru puntura gero. Bai. Osasunak idazten balu Urtut uh, irutan iru puntura dituztela edo lako bai, bai. zerbait Egan nahi du, bien ahtian hor kasu, eh? eta sadar, sadar da eh? Bai. Patata gehiago horkitzen dira baloina bainoan eh? <laughs> Bieltzaren egunak eh, kondaktuak dira, galtzen badu atletikek? atletiken filosofia risegitzen malin bazaio ez? Zainta <laughs> iduridu bere postura... Zer da filosofia atletikena? Bere posturan berme izaitea, eh, untsa ala gaizki, jokalariekin ikusi da. Montaniarikin egin den bezala beste talde batean. Ara, <laughs> nik ez dut uste, ikusiko, ikusiko dugu, ja, zinez bielsak eh, ezin kudeatu duen talde hori, ene ustez aurten ono xantzama behar eldu den urtean ere. Eta ez da argizu aurrek ez ah. dakizu egan duzu, duda bat duzu? Be, ba, ez dakit, ja, ja, jokalariak naskatu direnarekin, zein eta delako filtrazione eh, famatu hortan, eh, hitz aski ask, aski gogorak ukantzituzten, eta mm. Eh, futbol jokalariak duten egoarekin, mm-hmm. hori gaizki, gaizki hartzen aldute ere, mm -hmm. brakatzen aldira, eta gero, ara, entrenatzailea bakarrik, bakarrik da. Ez dakit, Ez dakit ono, ez dut, eh, ez argi, baina eh, segur da ez dela aurten finituko bielsarekin, ono eldu den urtean, eta gero... Heldu den urtean, aurten du ez, urte eh, bat, urte bat eh, bai. zuen. Bai. uste dut... Ez, ekain arte. Bai. Bere... Fe, nik uste dut biziki entrenatzaile hona dela. Eh? Mhm. nik uste dut badula pixka bat eh, eh, duen arazoa. Eh, baina ez hain zenta, bai, <laughs> berak badu, baduen arazoa da, e, nik uste dut, e, distantzia asko emaiten dura jokalariek, fen, laneko, sobera laneko e, ahemana bakaja duela mm Eta otzegia. Ust, otzegia. Eta nik uste dut hori, dena ongi doalarik, ez da sobera grabe, zenta jokalariak bakikoien artean, joka, e, ia, baderarik ekipoan kaka Javi Jai joiten dela, ez dakit, gero jorenteren, eta hor, entrenatzaileak nik uste baduela ala ere lan bat, e, ez bere ekipo ez desegiteko, eta bere, bere eskutan dela hor, e, kudeak eta hori egita, eta nik uste dut, hein batean, hori bieltsak ez duela... Ba, Nik ere hortan du da, ze, ze inetainoko autoritatea duen bielsak. Mm Ez da ginik eh, Ferguson batek duen bezala edo, mhm. edo Guardiola batek zuen bezala. Ara. Piska bat, ara, kusti dugu, antxelotirekin ere, adibidez, or, eh, ari da, eni duritzen zait, gain behera ari dela Milanen zuen autoritatea galduz duala urte zuhte. Mhm txeltzin ala erakutsi du, ola Parisen ere, bo, takit. Eh, Iduritzen zait, kasi futitzen bai, dela. Bai, eh? Bai, bai, bai, bere, ara, notoritatea, eta bai, segia itzina. Bururatuko dugu uh, eh, istantian eh, futbolarekin, zerfari uh, lotzeko. Uh, panzo, realak demoraldia toki hortan bukatzen bali madu, jokolari onak galduko ote ditu? Bere jokolari berenak? Be, ikusiko da zenbat diru garen balimada edo garen edo lagoa Ikusiko zenbat diru ekarriko duen eh, Etortzen baldin bada Bai erna bat uh, eh, Hogoita amar eta gutxiago erekin uh, ere... Dure nako, Egealean, badute ba, ba kasik denek 2000 amazazpi arte, eta hori ah, tamar, bai. zenako Javi Martínez hori balio ditu, no? Berroi, berroi balio ditu? Ah, oai gehiago. Ez ez, ma, ez ez, ez. utelarik berroi balio zituen, bai. zuretzat? Bai, ah, bai. begira ze ondorio den atletiken. Bai. Ez, me hori gaiten duzu gero, denek erran dute berrogei etzituela balio, berrogei milioi. Ba, ba, astakeri bat da egin dutena, en ustez. Hmm. Eh, bai, Ez, en eh, ustez ez, kontesko izanen dira eh, bai egnekoak. Ba, ikusi zuten kalitatea. Bai. Ba, behar basu duga ere, esperientzia uh, e, olako jokolarien... ba, ba, zuen urte batzuk, deia Arizela goi mailan, uh, Jaime Martinez, bai. ni fendenek bazekiten, etzen bakrik bai egne, aipatu zen ezakitzen bat tokitan, Jaime Martinez. Uh, bai. Gana idut, eh, mm. bon, krizmanen zaten iso bera beldur, ez du biziki urte honetan, mm. ma, belaren zaten mm. pardo, mendi, Nik ne, apardu hartzen dute, iagamen izan da gertzea. <laughs> Ageriko, san mamesen iruto noita segaren eta azken derbia? Hala? Hosti bai. luntan? Pena. Hortzalaz? Bai, ala zianen da. Hoa <laughs> ez dakitu horrak zertan diren. Seita, sei bukatu da. Bon, e, eh, Prezeski, emaitza hosti da luntako apantzo? Zerobi? San? Bita bat aitz. Bana errango nuke. <laughs> Maluruzki bai. <laughs> Ados. Istantian dugu zurekin haitz eta nartian eh, bi duen behi hartuko dugu. Bide luze Almen aurrek beren ezberdintasuna Euskaraz eta eskola aguntian bizitzeko eskubidea dute. Sehaskak aurten ahalmen urriko ogoita amazazpi haur eskolatzen ditu, horietatik ogoita zazpi laguntza berezi bati esker. Hezkuntza ministerioaren gabeziek, laatan oita ama 6 mila euro biltzerat kondenatzen dute integrazio batzordea, denen eskolatzia ahalbidetzeko. Ahalmen urritasuna, ikusezina usu, trabagarria Ahalmen urritasuna, ikusezina usu, trabagarria beti. Haundiago ezagupena, zabalago onarpena, barne hartzea errealitatetik realitatetik rubilago. Otsailaren ogoita irua, partaidetza eguna, zuen elkartasuna adieraz eta diru laguntza bidal ezberdintasuna barne hartu nahi duen eskola baten berme. Otsaiaren hogeita lauan igandearekin, zatozte baionako elkarteen etxera. Atxaldeko bostetan, musikolore Patrick Fischer eta Filip Alborren azken ikusgarria taularatua izanen baita. Sartzea gaintzinetik salgai boste eurotan, baionako elkar megadendan, baionako eta ziburuko luma degietan eta miarritzeko ekin. Urbiltzaitezte, igandeontan musikolorez gozatzera. Baionako luma hortzaindegiaren alde. Jokoz Euskal Iratetan, gure gomiteri galerak egin deitu 0 bos berrogoita emeretzi bialdiz ogoita amak 0 bat erat, futbola aipatua, pilotaz joko bat eginen dugu saio unen bukaeran, A, ostira luntan, jokatuko baita Minaskako saperketako partida bat lehen aldikotz, dori banegara zine xala barriola, titin emerino irabazteko sartze bat, eta surfari interesa giten, aitz ostola, zazurekin atxaleona. Ara, eta lehenik garen eh, daukuzu nungoa ziren? Urruñakoa. Ara, sortzez? E, ez, sortu duni bai loitzunen, baina urruñan bizitzen aiz bai. Eta zerferak asle? Hori da. Ara. Eta txipitik zerfatzen duzu? Ba, aski gaztetan hasi nintzen, gero beste autu bat egin nuen, txikazera eta, behaz utzi nuen periodo bat, eta gero berritza eh, hartu nuen. Mm Ega merda, da zerfer erakasle zirera eta musika erakasle, ere? Bai, biak, bai, biak egiten ditut, mm eta eta bon, albezain... Ze musika tresna? Bateria, Bateria. konkretuki bai. Bateria. Gaztetan hasi nintzen, eta mm remar da ikastolan bai nora talde bat, zehaskako ikastolan, behaz? <laughs> Talearen izena? ziren, erakasle, zarata, <laughs> Guillermo erakasleak eman zigun, izen hori. <laughs> Eta, mm, eta egia da, beti lagunduak izan ginera, aldortatik. Beaz, eh, musikari asko atera izan dira hor, ikastu Zaramari begi kliska bat? Ez, bate, bate, bate. <laughs> Ez, gu gaztea ginen. Ados, bon, hori musika ipatu, ala ere jokoz kanpo kirola zmintza giten. Kipitik, Prezeski, kipitik hasi behar dea zerfaren egiteko? Edo behar ba, berantago, edo ah, nik guk nahi bali madugu, behar basanek eta pantzok giten dute, galeinen ba, dagoetak izatean. Lehen ikusi ditut, hori gorputzak, eta zakit, eh? <laughs> Zer zentzatzenako, zer dire zagu Ah, zu egokia guazira gian. Zerfaren egiteko? Bai, bai. <laughs> Ba, zer behar da. izan behar da? <laughs> fina erra nahi nuela. Bue, ba, fina, ba, fina. Mila esker guretzat Esker, magoaz. Ba, Xan. Ge, beha, beha, beha, beha, No, askien erbatuak ziren, leheno, behaz. Ez ez ez dela bortxaz adinik? Edo ala? Ez ez dut oh. uste adinik, bon, dakirol guziak bezala, mm tipitan hasten mali magira hobe, mm beti, beti, eh, no eh, ez, dugu bakarrik ikasi behar, eh? beti kluba batean eh, ikasten mali madugu hobe, material egokiarekin eta bar, eta bar, eta hau itxasuan izanik, bon, hainbat eta hobe lagunduak bali madira gazteak. Bai. Ba, Beste naz guk uh, ikasi ginoen pixkat bakarrik, mm -hmm. <laughs> eta hortako, ez dugu uh, eh, oroar uh, eh, ongi zohatzen, eta Mm. Orengo gazteek oso gazteia oso oso ongi zafatzen dute. Bai. Etzira zaga, mezure garaian edo etzen eh, eskola hundirik edo bat ere? Edo... Ni ditut, urte, eta baziren klub batzuk egin alu, klub bat bazen hori zen aizor angelun, eta baziren ja batzu aspalditik hasiak zirenak zafatzen, baina fenaitxean eh, eta hola ez ginuen kultura hundirik eh, surfa eh, ikasteko, eh, ba, klub batera joa itea, edo ba, itxaskirol bat zen, mhm. Ebe, bora, eta hula bat ari eh, hartu, eta mm endaiak ondartaren joan, eta hantzik hasten ginoen. Eta hula bat apurtut. <laughs> Bez, ez dakit behar bau guai ez, mea, Janik e, eh, e, eh, probatu duzu, entxatu duzu, panzo, zerfa? Nik ez, eh? Nik da egia erreitea edo, gezu erreiten den? Nahi, rak nahi duko. nintzen, hartzen ginen klase batzuk hor. Hasi ginen, bizpailu hilabete, ben, bon, ba, betikoa, gero espalima oso denbora, eta espalima zira joaiten, joaiten, joaiten, joaiten, igarraiteko... Ba, eskia bezala. Ah, hoi da, eh, auge... Zagitakian, arrazo indu horretan duena, zenta eskia bada gauza bat, elurra badelarik, egunero hor da. Goizean joaiten altzira, urrengo gunean nekatu bat zira, nahi duzun ordo zira, zorfanez. Beti gokia hori da, eta egia da itxasuarekin... Eh, bon, denbora. izan behar da, bai. gero uaina, kaizea, hau beste, beste, beste, eta gero materiala gokia izan behar da. Mm Eta agia da adultuak gailarik eh, ah, mhm. ikasteko zailago da. Mm -hmm. Ez gira hain, bon, eh, kirolerako hain os prestatuak edo. Bai. <laughs> Tipitan, no, no, da, harinagoak ira, ez dugu bi aldiz pentsatzen, gau, bai, ez dugu naturalki. Ez duzu beste ikiteko ere. Eta lana bari edo hau, eta bai. beste, bo, eh, zailago da, zailago da. Mhm. Uste dut antzia dutala, baina eh, ure urepeleko ondartzen aizana, edo? <laughs> <laughs> Iduriz, eh, gandoa eh, agiri nuela, zoklari, eh, Be, beste nazegiazki eh, eskolan ibilia ondartzen, entxatzeko, entxatzeko behin, sekulan? Sekulan. Tuka algeriko ukalmea nik ere ez, eh? <laughs> Ah, ez, ez, ez. <laughs> Eh, gero, enaian eh, biziniz eta ikusten ditut zaholariak. Jebe <laughs> eta zain jebe. Nora jo? Bai, batez ere gaur egun bada, bon, gero moda fenomenoa da, da futbola bezala garai batean, eh? Denak futbola inbergin hmm. Eta orain badira kanpotaran iztorri dinak bizitzerat. Eta orduan, eh, moski, surfa egin behar da. Mm, ah, Beaz, eh, moda, bai, modan ba, piskat. Pitokeria bitz sartua, sartua da hortan. Mhm. Eta orduan duan, eh, da, adulto, eta hola, e, materiala erosten dute, eta segidan endaian ikusten da fenomen hori. Mm -hmm. Jende hainitz, egualdeko jende hainitz ere bai, mhm. hori egia da. Beaz, Ge Gero uste endaia ona delat jebatzeko ez, ez da alako guain handirik? Hori da, guain handiak baino gehiago, aparrak, eh, behaz, e, eh, urrunetik heldu dira eta guainak fiableak dire ikasteko. Mm. Zen laua da, oso laua da. E, eh, ur, urazpia laua da, ondarra da, ez da Behaz, aparretan zafatzeko egokia da. Baina gazteentzat eta hola. Mm. Gero egia da egiten dutenek muitzen dira kosta guzian. Bai. bai. Mhm. Nun dira gehienik biltzen eh, eskualdun zaflariak, ipar euskal egian, egualdean edo landesetan eh, pentsatzen du, baina bai. nususen nun dira spot edo zakin, eh, nola ditzen diren horiek. Gero spotak ere aldatzen dira, eh? Mm. ur, aldatzen den ondarra eta mugitzen da, behaz posible da spot onbat zena duela hilabete bat edo bi, aldatzea eta orduan leku berriak pixkat eh, sortzen dira. Mm -hmm. Baina modako lekuak dira, bon, ebitama, egualdetik etortzen dinak, joan den dira ongelurat edo la, eh, landestan ibiltzen dira, baina egualdean nik errangon jende gehiago badera, bon, jende gehiago bizira. Bai. Donostina adibidez, e, aspaldi aspaldetik, jende asko asko asko ibiltzen da, gros e, ondartza hortan, bai. Mm Eta gero endaian, bada jende asko egualdetik irunetik eta Bueno, bai, normala da, jende asko gehiago bizi da. Orduan, futbolean ere, <laughs> jende gehiago ibiltzen da, gehiago badago. Mhm. Betoki horietan ere eh, baldintzak hor direlaik, uain gehiago gozen, endaian, eh, angelun? Angelun, osongi da, baina momentu untan adibidez, eh, ez dain, ez uain bikainak ez dituzte. Mm Ondarra azpian moitu delako, eta... Eta orduan, uainak ez dira hain ongi hausten, eta... Hori da, landetan, eh, landetan bada fenomen hori ere bai. Mm. Baina angelun normalki afean leku oso fiablea da, mm. beti danik. Miarritzen? Miarritzen, eh, bai, badu fama, <laughs> miarritzek. Bai, de bazk eta bai. bainoan. Bon, adibidez, eh, unat etortzen direnak berrekitan bizitzerat eta edo, turistak eta hori joaten dira lekoietarat. Hori bai. Ba, zen ere, bentu batez proba bat, hor, eh, miagitzen, eta gero kendu zuten Kendu zuten, arena surf, uh, surf uh, Arena, uh, zen? De, dena frantzitzaz edo euskara, zen? Bai, zen arena markarekin edo, bai, horretzen ah. ez gaztea ginen. Mm. Eta, me, zena, kalitateko guainik. Mm. Hori mm. gertatzen da mundakan bezala da in leku espezifikoak diren, oainak izateko, zaila da, oain onak izateko. Mm, mundu guzian ezaguna da mundaka, preseski, eh, bai. aipatzen baituzu, memento atez badakit zeit kamiatu zutela, eta ondorioz uain eh, famatu hori desegertu zela, dindera, din, berriz, kambiatu, berriz kambiatu duteia berriz jiteko uaina. Bai, gero iduriz, zaila da, jakitea, ea benetan uh, uain hori etorriko den berriz edo dute, ez ez gauza bat muitu edelarik, azken zinean... Eh. Nola deitzen da jadanik uaina? Antzi dut. Batzuk ere ez dakizu? Bat, izen bat uain horrek? Eh, ez, da. Eh, ez dakit. fea, <laughs> bai, mundaka, mundaka, bai, mundaka, mhm. uaina, mundaka, hola, deitu izan da, hemen behintzat, beti. Mm Eta eh, bai. aldaketa ez dakit zinez etorri den berriz. Zenta kondizioak ez dire izan e, ugari uain ona izaiteko, hor. mm Beaz, bon, gero jendeak erratzen dituen gauzak izan daitezke ere bai, baina beti nahi da mantendu mundakako uaina, bon, be, munduko uainetako fen, mhm. obren dela, eta bar, eta bar, hori erretea, bon, pixkat, bai, bizkaia da, eta... Mhm. <laughs> Bai kaso. Ah, bon? <laughs> Xanek ondo daki hori. <laughs> bon, hortan pixkat, erokeri bada hori erraitzea. Ados. Eta, e, zu, nora duiten zira? Ni, ni praktikoa naiz, eh? ni eh, etxe ondoan albari madut, hobe, urruñan ez da guain hundirik, eh, uh, anion bidartzera joetena, izan ditut lagunak, eta hori, mhm. lagun batzuekin ara joiten gira, eta gero muitzen gira, joan gaitezke edo getarirat, mhm. lagun batekin, edo muitzen gira hola, baina ez gira auto hartu eta, bon, espedizioak egiteko guk ongi pasatzen baita dugu. Beaz, txetik gertu hobe, kafe bat hartzen mari dugu gero obe, hmm. Eta... Zenbat denboraz egiten duzu, beha... Dependitzen du eh, ze forma dugun, batzutan nekatuak egon gaitezke, beaz, uh, eh, fit, neko fiteatera gaitezke uretatik, baina normaki media bat izaten da ordu bat eta erdi edo uretan gelitzea. Eta uainaren egoeren arabera batzutan gehiago edo gutxio. Baina, pentsatzen dut media bat ordu bat eta erdi gelditzen gire lauretan. Mm. Neguan pixkat gutxi bagian. Mm. Zuriz zer ekartzen hau eh, Hor uh, zirelaik eta zer dira sentsazioneak? Ondotik nekatua, baina behar ba- gustua, baina onerat. Sentsazioneak, bestakit kirola egiten dugun guziak bezala, ez da pentsatu behar, ue, ez da, ez, da ezer mistikoa. Piskatola saldua izan da, hor, uh, da marka hundiek eta hola saldu dute, zenta mm -hmm. publiko bat egin behartzen. Mm ohartu ziren zaflariak ez zutela hoien biznesa <laughs> segurtatuko, behaz publiko handiari dekitzeko alako gauza bat eh, pixkat asmatua izan da, baina azken finean arrantzara joaten dena ere kirola egiten du, mhm. edo, edo arraunean ibiltzen den bat bezala, behaz, ba, bo, ba, itxasua joaten zira, hortokatzen delako, mhm. eta neri hon egiten dit kirola delako. Mm Eta badu gauza eh, berezitasun bat, e, adibidez, trinkete batekin edo, trinketea pareta ez da inoiz muitzen bon, kalkuluak erresagoak dira. Hor, bon, e, pixkat besekatu behar da, eta uainaren gainean... E, Egokitu behar, pixkat. Hori da, egin benetan eh, uainarekin, ba, ez dakit, e, ongi, ongi, ongi behar duzu, e, nola erran, e, Ez, o, estudiatu pixka bat zer gertatuko den, baina no, zer nola utxiko den guaina, baituzu kalkulu batzuk egin, baina naturarekin. Bai. Eta oso aldakorra denez, ba, ba, bueno, momentuko gauza da. Eta mm hori oso momentuko kirola da. Eta profitatu behar da momentu hori. Mm -hmm. Bestenaz, a, ah, frustatu atera zaitezke guretatik, ez duzulako hainek hartu, edo hau, edo... Bai, benetan, eh, uainen tempoan egon behar zira. Bestenaz, mhm. eh, nahiko frustantea da, bai. Uain haundia hundiak badira hemen gehindi? <laughs> hemen, e, eh, ez <laughs> itxaso txarra delarik, e, arrantzalei. Bai ez dira teratzen, eh? batzutan. Mm. Belarra bada, ze, bai. zenbat iten Adibidez, belarra hori famatua bilakatu da, hor berdin, eh, azkenean <laughs> ez dute gazte batzuk hori famatu bilakatu. Doni baren da, hori da? Ba, urruña, ba, urruña kasu. Urruña kasu. kasu. Ba, Omen, kasu egin. Aion magi pozik zen, eh? baina ez ez urruña zen. Hori. <laughs> Ba, eta belarra deitzen dute, hor eh, errantzuten pitokeri bat, ez dakit nork errantzuen, oe, belarra, zabe dira, Eh, ez daki olako gauza mistiko bat atera zuen, <laughs> ez arrantzalek deitzen dute belarra, zeren e, parte batean bada belarra, justu, dagoan leku bat, eta iduriz horrekin e, hori da hoien e, nola erran, referentzia ez belarrako olatua usten den lekutik pasatzeko, barkoarekin. Mhm. Zenta mm roka batzuk badira, e, u, e, urazpia prof, badu profundidade gutxi eta horretik hausten aurra olatua, behaz barkuekin eta kaso egin barrute. Mm -hmm. Eta duzu ez. Ez, ez, ez, ez, ez, benetan, da beste, ez da beste kirol bat, baina bai, beste disiplina bat da. Hor ja da guain haundien sekatzea eta challenge batean sartzen dira. Eta gero joaten dira u, uretako motoekin, eh? Rentzetski dilakoekin, ah. zenta beso, eh, bai, eskuekin. Bai, bai, ezin da, hainbeste, eh, nabiadura generatu bezuekin uen hori hartu alizateko. Mhm. Eta gero, uaina ez da polita. Uaina haunditzen da, haunditzen da, haunditzen da, momentu bat ez hausten da, eta apar eh, bilakatzen da. Ez dute uh, punta batetik besterat uh, uaina zafatzen. Mm. Beaz, uh, egiazki da uain lodiak uh, zafatzeko gogo bat. Mhm. Eta hemen badira, gero bizkaian ba, badute, badago ere bai, hor berrikitan zofatu dute. guaina lo, benetan, handi bat. Mm Eta metrotan, ez dakit, mintzatzen ziren, larrarekin, rantzuten, ez dakit, antxu gehi metro edo. eh? <laughs> Eta ah. gauza brutal bat, eh, hori, eh? Ba, Baina ez dakit, hainbestekoa zen edo, gero agian esageratu dute, baina eh, eh, egiazki e, da bai. bai, bai. Zer ekipamendu? Bez, taula, bat eh, garesti da? Eta taula behar eta garestia, garestia, kafiare garestia gaur egun. Mm. Beraz. Bai. Hor, hor Kafia bon batzen aldut, nahi naiz bai? bizan. Abo, <laughs> ah, Ta, taula bat ez Taula bat pagatzeko pres erranen dizut. Uh, ikasteko adibidez, badira taula zeurrak diren taula batzuk, uh, aparrezko taulak dira, eta badituzte lema batzuk eh, plastikazkoak, ez diren gogorrak ez direnak, eta hoiek pentsatzen dut e, ba, berreun bat eurotan ez ditugu markak eta dendak e, aipatuko baina berreun bat euro egun da berroita marre eurotan lortzen alda eta gero urjantzia aldiz pixkat garestiagoa da baina beti bada fabrikazio txarra azteko eta bueno prezio hori gutxi bera hori pagatu behar da hmm. gero hau intzinago taula on bosteun bat euro, laureun da berroita mar, bosteun bat euro balio ditu, ur jantzion batek ere irureun zerbait, hmm. eta gero ondorengo material guzia. Bez mila euro rekin behar da... Ni pentsatzen dut. Ba, izen gero egia da, bo, ez da errango droga bat bezala dela, baina azken feinan korri, eh, korrika futinga egiten duenak ere bai, momentu beharra du. Mm -hmm. Gauza guzia bezala, orduan, fite deterioratzen da materiala, Eta gero, ba, hemen Euskal Herria oso polita da, eta guk asko maite dugu, baina ura hotza da neguan, <laughs> eta uainak politak dira, bikain, baina beste lekutan hain izpo hobeak dira. Mhm. Beaz, eh, ba, be, agian bidaia bat egiteko gogoa sartzen zaigu, eta hori, eta hori akumulatzen badugu garestia ateratzen da lere. Bidaiatu duzu? Bai, pixkat, bai. Zorfatzeko? Bai, zorfatzeko. Eh. Eh, eta beste zerbait entzat ere, baina zorfatzeko, bai. Norate izan ziren? Ego Amerikan izan nintzen eta Indonesian. Mm Hego amerikana... Kostarrikan izan nintzen. Zofatzeko kostarrikan izan nintzen. Eta Nicaragua justu ondoan. Ados. Bai. Eta Indonesian. Indonesian, bai. Mm Eta ezin da komparatu. <laughs> Ezin da... No, Euskal Herria, bai, insistitzen dut, asko maite dugu, eh? mm baina ba, alde hortarik eh, ezin da erran, ba, Euskal Herria... Hemen Europako surfa... No, no, hemen izan dira basati batzu. Surfa, bueno, asizirenak, eta hemen, ba, egia da, Euskaldunak hola izan dira nahiko beldurri gabeko jendea, baina gero kalitatezko olatuak ez dira hemen. Mm -hmm. duzu ostioan, eh? inguratua izan behar dela ube txipian biztan da, irrisku hainitz badira? Ez, eh, barkatu Arrisku hainitz? Bai, bai, bai, bai, alere, arriskuak badira. Hori ez da, bet, hor egin ginuen formakuntza bat, bon, urtero egin behar ditugu uh, zerekin, pompierekin eta, eta nola Ba, premia zokur edo deitzen dituzten zerak, eta hor beti-beti aipatzen digute, beti-beti gero gehiago badira e, istripuak Leme, le hor jendeak e, eh, pixkan moztu egiten da, eta gero bada bat eh, taula txikitzen duna, ankera joiten dena, eta hor eskuarekin atxikiz, behatzak minduak izan dira, guk izan ginoen hori e, eskolarekin arazo bat mhm. Eta behatza, baina mm -hmm. sekzionatua, baina guziz, eh? Mm Kasu egin behar da Nungo eskolan ari zira? Ni hor hilbarritzen, eh, -hmm. Eh, eh, horko uh, uh, koldo du, izan adu, eta hor izan naiz, eta behaz hor guainak egia da ez da indaian bezala, ongi da zeren indar gehiago dute, jende gutxiago bada, baina azkarrak direlarik, bon, benetan kasu egin ikasleekin, eta segurtasuna gehiago begiratzen diogu o, segurtasunari eh, sofari baino. Ba, ba, bai, ba. bai, bai, bai. Eh, emaste eta gizonen arteko parekat, parekotasunik badea kirologtan? nola ikusia tira begionez, neska, edo ala ere mutikoek emaite dute piskata. Ba, beti bezala, eh? Hame hmm. ah, bai. <laughs> Ez bez. <laughs> No, eh, eh, futbola nola izan da, edo rugbian orain neskakere ari dira. Baina, bo, gizona beti izan da indartsua, beti izan da hmm. neska bat uretan da, be, denek ikusi dugu. Hmm. Fem, ez, da, ez karton puska bat bezala. Hmm. Beaz, eh, bon, arrotasun nahi nitz bada alere. Hmm. Hor, Bai, baina neskek orain gerozta gehiago badaude eta gerozta hobeki bez zafatzen dute eta gila da errespetua asko irabazi dutela. Mm -hmm. Baina ikusten denaren uretan neska bat ongi zafatzen, bon, be, egidan hainiz respetatzen da, eta beti bada, beti bada pitokeri hori bai. Mm. Joko bat eginen dugu, denbora intzina doa, eta domaia fite pasatzen da denbora aitz, beste hon batez ere ikusiko dugu nola segitu. Bai, zorriko zer jazte, Bai, <laughs> pantzota sanekin. Zuzenean, zuzenean. Bai, harindu, eh, eh, janari bai. Ongi urte <laughs> bai, egiten dugu. Jokoa ez, eta badakit, eh, badabultia bat ez dela gehiago sartzerik, agortu dira, doni banegarazin ostira larantzutan txala barriola titin merino, Soin urtetan irabazi zuen lauetardiko xapelketa Abel Barriolak 2002, 2002 edo 2002 bat, 2002 edo 2002 an deitu 0 bost berrogoite meretzi, berrogoite meretzi, ogoita amar 0 baterat, anartian itzordu baten berri, dositu dugu zurekin haitz anartian, eh, behar ba norbeitek eh, deituko du. Eta uh, eh, Prezeski nahi nuen eh, eskola ipatu baitugu flarien kopurua izen emaite horietan Hemen doa edo Nola gerta modaren arabera eh, egin duzu Bai, udan adibidez izaten dira Banztakietu hain krizia dela Eta bar, eta bar egia da Adibidez lengu udan Senditu dugu alako aldaketa pixka bat Batez ere gumiasainuko borretan Baina negia da izen emateak udan aski impresionantea da jendea nola etortzen den eta berriz etortzen den eta berriz eta berriro. Mm Bai, izan dira batzu nun hoien aurrak ekarri dituzten ondoren. Gero praktikanteak uh, urte guzikoak hori ere emendatu da, bai. Mm -hmm. Gerozta gehiago, gerozta pake gutxiago da guretan. Hori erramerra da. Ados. Bai, bai. Badugu entzule bat uh, gurekin uh, Atxaldeon? Atxaldeon. Nondik deitzen duzu? Lekornetik. Lekorneko? Elena. Eta zure agapostua? 2002. Ez da 2002. Bo, <laughs> esker. Bai, izan adio. Ala, bi aukera gelitzen dira. Eta <laughs> musika iguriko dugu. Bai, badugu beste norbait e, iduriz. Hori dute, xala, barriola titin merino, ustira lara txuntan, du nibane garaziko gaialaian. Eta beste norbait, e, txalde hona? Bai, bai, txalde Bai, nondik deitzen duzu? Bai, zuri da, zuri Bai gogitik? Eh, bai, txomin. Txomin, bai, agapostua. Bimena eta iru? <laughs> Ez da bimena eta iru. Bidezker txomin eta ondo kuarentzat eh, ala afera errestua zako. Untsa segitu bali madu uh, eh, gauza eta badugu norbait atxalde zuri? Atxalde Bai, beraz? E, bi, bi milata bat. Ba, zira? Patsi patxi, nungoa? Senpereko. Eh, Senpereko patxi, eh, txartela hartu biar garatzen zazpiak eh, aintzin, doni bane garazin, iroleiko gatian, eh? Ba, unta, miresker. Bale, miresker, eta hortan burratzen da gure uh, jokoz uh, kampo, eta be eskertuko ditut, aitz, ostolaza, laza. Bai, xanaide, bai. eta pantzo, olzomendi derbion, bier, eta bak, ere, aizeo. Bai, uainon.